Nipe ismu ya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu, imuumbazi mbinguni awi yajandiyaye malaika wakenduumezeza mabiho maili haumararu haumane yehuzidisha harumo wa wahahesho yanzao bila shaka Allahu yemshinzi juma haina rongo haina izo Allahu yamulia wandu harehma bahiko ya izingare na haina ya bahiko yaushinda yashibudiye baada yabo na inde yatukuha harumwanshida mwenye hikima yenyi wanadamu na mweshelele neema ya allahu hufungwani anga bumuumbaji badala ya allahu yambuzukiyawo ni hahangu hahoringungine arwi kabati mungu ekatsindaye ehe namnaje mhadali hao nikawa hukadhibisha imitume yaka kabla hao watokadhibishiwa nuha allahu jihusana ngopi yazirejeiwe yenyi wanaadamu hakika imiadi ya allahu yokwedi amenge mtsilansiwa uhayati wa duniyani umhadayani wala mtsihadadihe uswana na allahu ni mhadazi shaitani hakika shaitani ye adui wahanyu amengena mumrenge hukaye adui katsiinay katsiha uparasha ikundisha hahe iliwa ke harngole jenda halambo wa kufuru ngona adhabu nziro halisi nowa amini wafanya amali njema ngona maghfira na ziliwazihuu zihuwe auwo zembi zahahe ziloturo hahe juu yaziunawo hukazo njema yesawane mdena njema hakika allahu yehupoteza uwoyanzao haukowa uwoyanzao على نتبه نفسيها هرم حسرها هم يهاو باحقك الله وجوان ويزوصنا إن شاء الله دكو بهاو بكل بسيمين riyabali yahida harumadavu lahafa rihuyisha hayo arli banda umfu hayo hena mnaiyo ndo mhuisho haina wanzoinza mvuzi na heshima bayinza jona fahari na heshima zoza allahu pia imakalima mema yao hahe nezi amali njema ngaziyahe hezao nowafanya mipango ya wajuka na adhabu nziro nezi makri zahawo zoza bure na allahu hamunguni hagava kisha hanutufamanii kisha mjaidiani mkewaili mume na mshe na kushisha shirengo hamili wala shitaya ilahe ilmu ya hahe wala umri ulepoumri umri wa hahe ufubiha ikakaziti harumwashiyo akikaizoha allahu zonyangu walaze bahari mbili zote sawa nayo ya buruda na ladha ya huna yanayo ya mnyo ya nyongo muharumizo pia na mlao nyama laini na hutoa huni ya mapumzika yao na ngambo nao za markabu wao na hafanyaimdumishiheni ili mtaze fadhila za hahe na laanla nga mdoshukuria hasababishaye masihu nga njiyawo emitana hasababishaye mitana injiyaye masihu na hajaindi yale juwa n'omwezi zirumishihe haina idzimanga shendawe mzungulie wahasho hawakati mahususu we allahu ye mola wahanyu umilikifu wa wahahe nuwaombawo badala ya hahe kwatu umilikia ya mpunda ya mpede ikamwaombo kwatu ishiya zeduwa hanyu nikaweshiya kwajetu mjibuni ni ntsiku ya kiyama ngwaju haraye ze shiriki hanyu walakoyajoshinda yakujuze rahane uloneze habari za zahizenongopiya enyi wanadamu nyide mafukara mkutajiyao ha allah na allah huo ndeyajitosha mwenye uhimidiwa ikangwanzo hajumbanza usani ajena za nyumeni na ha allah huzotsinziyo walakungwaya mzigo ya yao mzigo wa mraji na haina ya zuruba yiparandwa kanakura ni wahindu yons bengwe hakankaribu naye ujejuwe uhadharishe dahi uwarawewola wahao ulohaibu wahimisao za swala na haina ujisafisho bahiyengu tsoswafisha he faida ya he nafsi ya hahe nuha allahu ndo marejei na wotsi sawa mfuma atone uono walaye zinza ne nuru walawo mvuli wala walazo sawa ezienshiyo ne mabinda hakika allahu yohufanya wayanzawo haishiya nawekunahushida ufanya ufanyawo walofa makaburini waishiye wetsiye kati mhadharishaji hakika rihuvehaha haki ukemgushiriya jiuzade na mhadharishaji na ku umma ikao ujabiri wa ni mhadharishaji, nikawa kukadhibisha na hiyo waka ya kabla hao wakadhibisha imitume ya hawo iwajilia hadaliluni bainifu na manzishi yanzi hwanashyosha nuru kisha ya kufuru au mharazo wahanguka mkade akutuwonahuka allahu hasisimaji yangu haho mbinguni ratowa hayo maruna ya ikhtalifia nawo zirangiza hayo nuharumwaye milima ga wa'alama yanzu yanje wuna ni kudu na ikhtalifia nawo zirangi yahazo nzibu yafubiyamo nuharno wanadamu ni zulme zindawo nezinyama ikhtalifia nawo zirangi yahazo henamna iyo wakuhura allahu harno waruna wahahe بمولما وليم بلا شك الله hatukuwa haruna nshida mwenye kufiria hatukuwa wasonaweshi usha allahu wahimisawoze swala watowawo harumwenzia ya allahu izorawaruzukia hasiri na uvenua watarajiao biashara itijopawangamia iliyawanyike wanikeze fadhila za hahe haukamilifu yawazidishe hize fadhila za hahe bila shaka yende mwenye uhufiri ya mwenye ushukuriwa nizora kusisiza harumeshi yoyonde haki ihakikisha ihakikishawe zaitendea bila shaka Allah ubsana nuwaru marahahe nginazi habari zomfupia na nguono kisharidithisha yeshiwa waikawe watsunguwa harumawaru marahaki abengo harumao ngabuwabudumu za nafsi za hao zahao muharumao na hari muharma harumwe za harumwesa he idni ya allah yondo nkuu wongaonama bustani ya adni mkayo dahari wajokujiya harumwiyo na kuvaziwa nkuku za dhahabu na lulu nizinguza hawo yiho ngazijohuka zaharir nango ajohamba zehimida zoza allahu woikawo haritowa haina nao ya husuni hakika mola wahatu ye mwenye uhufiri ya mwenye ushukuriwa uikao hali hali daho na milele ezi fadhila zahahe karitsukomelwani adhabu wala karitsukomelwani ulemevu na uikao wa kufuru lwajuka ndondo wahe jahannama nahu lwaya hali yokawa wajuhufa wala kwa nahu hafifishiwa ya adhabu ya hao henamnaiyo urini wao haina mkibaha sana. Naomba wajue kushemeza hivyo, ewe mwana wa hatu ritowe banga rijufanya amali njema zindwaji izo raka hufanya ni umri wotosha uhahoweshelea wihowaishelea mwajiliwa ni mhadharishaji bahina mkumbare adhabu imavwalimu kwati na msaidizi Hakika Allahu ya mjuzi wa heza ghaibu za heza mbingune ardhi, ya mjuzi wa hezi loho zifudani ude ya na makhalifa marenge na badala harwe ardhi avenge haina ya kufuru ya khasara yahum kufuru hahe zo sahahe walao kafiri wahe makafiri kotu zidisha ngongo wahahimola wahao ikati uyengefu Walau ukafiri wahe makafiri, kutuwazilisha Mungu wowe katika hasara. Ala, anga mno nao washirika wahanyu ikao nga mwaabudi yao badala ya Allahu na mnuneshisho wao baharne ardhi haungaona mshirika wonaye harmaze mbingu hauliwanikashie ikewajimilia juma dalilu ni bainifu harumwizo kumbe madhadimu kwatunikana miadi wao hawao ikati uhadazi hakika allahu hasingaraze ne arli sijorundumha nengezirundumha kumzima wozizingara bada hahe hakika kajaranti ukampone mnyohufirlia na walabaha allahu yezilarozihuza hao tukaekawa jiliwani mhadharishaji wajoka waungo hando raha na aina za umma zawira na hivyo waajiri wale mhadharishaji kazijawazidisha ikati mtao au takabari kuharnaye arwi na makri za mpangombi shamakrindi zokazilamba ikati dowenyizo angwalindi yawo ikati na mwiso waho watende bahikuja jongunda ho harumwe sunna namna ya mrendo ya allah wanakuja hunna mkausu harwesunna namna ya mbele ya Allah apa jazungulia harwe arwiwaona yeukayaje umusi waho waka kabla hao wakana winji wa mvura hanao na allahu yeti waushindwa ni mongo ichoka yonsi harumeze mbingu wala harumwe ardhi bila shaka kajara msimka mjuzi mshinzi ninge allahu hindo adhibu wanadamu hizo watuma kaja joransiho au mishiumbe shendao lakini wa akhirishwa hata wakati mahsus bahiye kaye ajali wakati wahaoroja bahi allahu kajaransiho angalia waruma wahahe